собі на п'ятдесятиліття. Мені цих років не потрібно бояться. Хай все старе буде, наче нове. 50 – це два рази по 20 плюс ПДВ.